cyborgae blatoi savu homain vivoin. Sertiae cae savae intervenoi, post tertremoi, estas malfacilae cae riscae. Telecomandeblae insectoi pobus helpi al intervenae fortoi trovi survivantoin en senvoiae terenoi esploristoi atingis ce tiu technologio pluain progressoin. Sed estas ancau objetoi. Svarmo el kiborgai, tio estas kiberneticae organismoi, blatoi, kiui telecomandite crablas tra deserta peisaggio. Kio sonas, kiel sceno el scienz filmo, tion vere prescribas la bild materialo quio estis publicigita cune cun studajo de sciencisto el Singapuro cae Japanio. En faca revuo ili rapportas pri la disvolvo de nova algoritmo, per quiu la svarmo estas tiel stirebla che la bestoi pli bone trovas voion tra sen voia tereno. Cela ciborgae insectoi temas pri madagascarae blatoi. Corromp hadorhina portentosa, kiwi portas dorsosacon cun etae electronicae apparatoi. Inter ili diversae sensoroi, batterio, cae anteno, per kiwi la bestoi estas telecomandeblae. Giuste tiu telecomandeblo estas nelaste unu el la causoi por tio che besto protectistoi ciam de nove criticas tiaen experimentoin. Char por stiri la movoin de la blatoi, estis al ili enplantitai dratoi, ca ili seque estis stimulatai elektronike stimulo je la mal dextra flanco instigas la insectoin movigi dextren, cae inverse. La esplorista gruppo accentas eblain useblezoin de siae ciborgae blatoi. Tiui povus iu tage esti utilae, exemple en la helpo post catastrofoi, au por la inspectado de infrastructuro ce serciai cae inspectai intervenoi, grandai areoi devas esti effice mesuratai, ofte en malfacila cae barema terreno, clarigas la cefa autoro de la tecnologia Universitato en Singapuro. La concepto antauvidas, che plurais varmoi de ciborgai insectoi estu applicatai por inspecti tiaen ne supervideblaen Ecte ciam la sensoroi ce la dorso sacco de ciborga insecto ec conas celon, exemple homoin, ce serciai cae savai intervenoi, au structura in defectoin en la infrastructuro, tiam ili povas sendrate alarmigi la controlan sistemon, li diras. Alie olce completae robotoi, ce la besto machinae hybridoi necessas mal pli da bateria productivo. La blatoi movigias de si mem, energio estas pesonatae do nur por la funccii gado de la stirae elementoi cae sensoroi. La scientisto jam estis montrinta en pli fruae studagioi, kiel algoritmoi povas stiri unuopain kiborgain blatoin, solai au en gruppo. La pli complexa cun ordigado de svarmo tamen tiel ne estis ebla. Tia svarmo tamen estas pesonata, por exemple laueble rapide trovi, post tertremo, vaste dismetitain survivantoin. Nun japanae sciencistoi disvolvis novan algoritmon, quiu estis testata de la Singapurae esploristoi. Tiu algoritmo vetas pri sequula gvidanton dinamismo, tio signifas che unu blato estas destinita kiel gvid insecto, al quiu la planita celo estas comunicita. Ties stira dorso sacco sin ordigas tiam cun la dorso sacoi de la aliai membroi de la gruppo por gvidi la svarmon. En la experimentoi en laboratorio montrigis laula studajo che tiel gvidata svarmo, consistanta el dudec pestoi, movigis essence pli dinamiche cae pli flexible la blatoi estis helpintai unui alla aliae ce la superigo de baroi, ca ili estis navigintai en complexa terreno, danke al siae instinctoi compine cun la algoritmo. Contraue al robotoi, la insectoi ne condutas tiel, ciel ni imagas tion, diras esploristo anstatau provi per forte stiri ilin pli precise, ni constatis che mal strecita cae mal avara al iro funccias ne nur pli bone, sed che gi conducas ancao alla natura ec esto de complexai conduto manieroi, ciel exemple cun laborai agadoi, kiui estas ciel algoritmoi, malfacile Elaborare